Dalje u nastavku govori o tome. Jako zanimljivo veseli. Uh, kaže, uh, ne presuđuje se nikome određenom, nikoj određenoj osobi se ne presuđuje da je ona od stanovnika dženeta ili vatri. Kako? Kaže, وَيَتَقِدُ وَيَشْهَدُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ Kaže, ubijeđeni su i svjedoči učenjaci hadisa, odnosno selef, ene awaqibul ibad mubheme. Posljedice, a, a, krajnji a, završetak onog što se došava, dešava kod Allahovi robova, da je to nepoznato. La jedri ehadun bime, bime juhtem lehu. Niko ne zna sa čime će i kako će završiti. Na čemu će završiti? Wala yahkumun li wahidin annahu min ahli al Ne svjedoči, ne presuđuju nikom određenom, ni jednoj određenoj osobi da je ona od stanovnika dženneta. Naravno, ovdje je izuzetak šta? Ono što je došlo u Koranu i Sunetu, da je za nekog posvjedočeno da je dženetlija ili da je džehenemlija. Spomenut ćemo to inšala. Za onog za koje nije došlo šarijetskim tekstovima, da je on dženetlija ili džahenemlija, kaže ovdje od akide džema la jahkumun ili vahid bijajni. Nikom od, nijednoj određenoj osobi ne presuđuju da je ona od stanovnika dženeta wala jahkumun ala ahadim bijajnih ennehu min ehli nar. Niti, ni za koga kažu da, neku određenu osobu da je ona lično, da je ona od stanovnika vatri. Lijene dalike mugajjeb anhum. To je nepoznato njima. Nama je to nepoznato. La jarifune ala, ala ma je mutu ali insan. Ne znamo na čemu čovjek umri. Validalike je kulun. Inna mu'minune inša Allah. Zato kažu mi smo mu'mini inša Allah. Ako Allah hoće. To jest kaže minel mu'minine ladine juhtemu lehum bi hajrin inša Allah da smo mi od mu'mina sa kojima će se završiti sa hajrom ako Allah hoće. Zato kažem ako Allah hoće. Ovdje ima lagano razilaženje kod, kod učenjaka suneta ovog, da li se dodaje, da neko kaže da sebe ja sam mu'min inšala. Drugi kažu nije ispravno reći, nije, nije ispravno reći tu nišala. Tu kad imaš kaj sumnju u sebe, u svoj ima. Pa napravo, nastala velika tu svađa i čak protekvili drugi zbog ove mesele. Da li se smije reći za sebe da si momin inšala jer trebaš da si mumin siguran si mumin? Jer onaka kaže, inšala kaže on kada sumnje u sebe. Ovi kaže, moraš reći, ja sam momin da budeš ubijeđen da jer, jer ako si ubijeđen. Nema tu šta kaže inšala. A evo kako učenjaci koji kažu da inšala, i ovo se pripisuje da je to stav evo Sunnevel džema, da kažu zašto inšala. Mumini smo inšala. Zašto? Znači da oni koji se nadaju da će završiti na hajru, ako Allah dozvoli. E Sad dolazi taj zanimljivi dio. Na koga se ovo, postavlja se ovdje pitanje, ovo što smo do sad rekli, na koga se ovo odnosi? Znači ovdje, da, da, da ovo, da se razumijemo. Znači, e, spominje ovdje da je e, da od akide ehl da nizakog određenog od nas ne kažemo da je stanovnik džanetlija ne mislimo dok je živ bolan, mislimo da kad umri. Kad osoba umri, kaže ženetlja. Čak za šehida. Čovjek ako umru, kad živio čitav vrijeme na hajru i umru. I ti za nje kaže, on je ženetlja. ako on nije, ne znam ko će. On je dženetlija. Tako posvjedoči, to nije dok ide se žema. Ili čovjek umru, radio loša djela. I na kraju kažemo, on je džehennemlija. Šta je sve radio, kaže, jel, ako nije on džehennemlija, ne znam ko će biti. Od akide, od, od nije, nije ispravno tako da svjedočimo za, određene ljude da su džehennemlije ili dženetlije. <clears throat> Vidjet ćemo ovdje ovaj, kako ovo razumjeti. Da nastavimo, završimo ovu tematiku. Pa ćemo se vratiti da ćemo. Kaže, va ješhadun ili men mate ali islam, <clears throat> svjedoče za ono ko umri na islamu, ene u džennet, da je njegov završetak u džennetu. Tu možemo posvjedočiti. Da posvjedočimo da onaj koji umri na islamu, da je njegov završetak džennet. Znači, ne pojedinačno, za pojedine. kažemo, kogod umre na islamu, njegov završetak je u džennetu nema sumnje, tako? U ne treba ima sumnji. To svjedočimo. Fa inel ladine sebe kal, kada alihi min Allahi ju'adebune bin nar muddeten, jer kaže oni kojima je određeno od Allaha da će biti kažnjeno sa vatrom određeno vrijeme, lidu nubih i melektik se buha, u je tubu minha, nisi se ovdje za mu'mine, koji su, znači, određeno je bilo da će po lahom kaderu, da će biti kažnjavani u vatri određeno vrijeme zbog grijeha koji su radili, nise pokajala za njih, umrli su na tim grijesima, fa inehom jeru ila na kraju će biti vraćeni u džene, o tome smo govorili već. Vola jebka finari minel niko neće u vatri ostati od muslimana. Fadle minela i minna, to od Allahovog fadla i od njegove blagodati. S druge strane, omen mate Valijana billah, kaže, e, ko umri, danas Allah kaže, sačuva od toga, alel kufri, ko umri na kufru, feme redduhu ile nar, njegov završetak je u vatri. La jenžu minha, neće biti spašen od te vatri, vola je kunu li meqamihi fiha munteha, niti će imati završetka i kraja u džehennemu. Gdje će to biti u Znači kaže, ovo ovako vjeruje ehlu sunne vel Znači svjedočimo za ono koji umre na islamu da je njegov završetak u dženetu. Svjedočimo za ono koji umre na kufru da je njegov završetak u, vatri dženema da neće nikad izaći. Iz džena. Šta ovdje se misli? Ovdje se misli uopšteno, a ne pojedinačno. A za ovo pojedinačno je rekao prije toga rečenicu. Znači, ni za kog određeno, la jahkumun ili vahid nikog, za nikog određenu određeno, ni za jednu određenu osobu, ne kažu da je od stanovnika dženeta. Ni za jednu drugu osobu, s druge strane, e, pojedinačno, na čemu bilo da umrla. Ne kažu da je od stanovnika džehenema. Ovdje sad, ovdje ima malo problema, tako sad. Umro tamo neki ovaj pa, pa, pa, ili predsjednik američki ovaj ili onaj, poznat po borbi kod islama i muslimana i kufra i tako dalje, umro on na čemu umro od kufra. Poznato, nije poznat primio islam, ne znam. Umro Tito. I sad kažemo, znači, po ovom ispadne ne smijemo reći za Titu da je džahenemlija. Ne smijemo reći, je umro na stariji buš. Dole nije. Ja, svejedno kojeg ćemo, eto, bilo koji neko tamo. Roosevelt. Umru. Milošević, ja. Ne smijemo za njih reći da je džahnemlija. Ovdje, jel tako? Jel tako? Nije tako. On lično. Milošević je džahnemlija. Dobro. Uopšteno se Dobro. Salahudine Jubi. Jel Janetlija? A? Jel? Ibn Temije. Jel Ibn Temije Nemojte mi inšala, jel džanetlija ili nije? <laughs> Govorimo za njih lično. Sad smo rekli to pravo. Kaži, svjedočimo za ono koji umre na islamu da je osnovnika dženeta. Ko je umro na kufru da je osnovnika dženneta. Toga nema sumnje. Uopšteno. Pojedinačno, osim za ono što je došlo u šarijetskim tekstovima, da je rečeno u šarijetskom tekstu da je džehenemlija ili dženetlija. Za njih znači nema sumnje, toga je došlo potvrđeno to. Jel tako? Znači, ne možete reći za Papu i Miloševića da su džehennemlije. Ja sam rekao. Tako se... Znači, da nastavim, da nastavim. Bez priči. E, ovo što smo naveli, iz ovog se razumije ovaj ovdje dio, da ni, ni za kog pojedinačno ne kažemo da je osnovnika dženneta ili da je osnovnika džehennama, osim što su šerijski tekstovi potvrdili za to. Postavlja se ovdje pitanje, jesu to odnosi na mu'mine samo ili na mu'mine i na kafire? Ili na kafire samo? Uglavnom, iz ovog vodišta naveo, razumije se da se misli na mu'mine i na kafire. I Međutim, kaže šeh Mensur, kaže ovo se odnosi li ehlil qible. To je njihovo tumačenje. Kaže, to se misli na kible. qible. Oni koji mi znamo da su muslimana i umru, da za njih ne svjedočimo pojedinačno da su dženetlije ili džehnemlije. Zašto dženetlije kad vidimo da radi dobra, dobra djela na hajru? umro kao muđahid, radio dobro, umro kao veliki alim, učenjak, doprinu hajra islama, muslimanu, da za nje kažu, onda je dženetlija. Ovaj, od mumeta je međutim radio Belaja, Zuluma i tako dalje, a ibn Usuf. Šta je Zuluma, koliko je pobio ljudi i šta govori za njeg, Da pa kažu za on je, on <clears throat> Kaže, to se odnosi na ehlo kibla, da za njih ne svjedočimo. Znači, od, od, ehlo kibla ne svjedočimo, među njima one najbolje i one najgori od muslimana, za ove najbolje da su u džanetlija pojedinačno, ni za ove najgore pojedinačno, neki od njih najgore da kažemo da je ženemlja. Kaže še Mesu da se to odnosi na ehlo Ovaj govor ovdje što je naveo še i Sabuni. A kaže emel kufar fe juškadu alihim binari. Kaže što se tiče kafira, kaže dozvoljeno je pojedinačno posvjediti znači, za njih da su je da su kafir Šta ti je dokaz? Dokaz je, kaže, hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem naredio ashabu, hadis bilježi ga Taberani, da ja Makdisi i Ibn Mađe, u kojem je došlo, kaže, ashab kaže, da duže me Allahu poslanik sallallahu da kaže, ma rrtu bi kabri kafirin illa bešartuhu binar. Da ne prođem pored kabura kafira, a da ga ne obradujem sa vatrom. Kako ćeš posvjedočiti za kabur kafira? Da ga obraduješ sa vatrom, ako ne smiješ reći za njeg da je pojedinačno, da je on da je on kafir, tako? Pojedinačno ne smiješ da je kafir. Da je nemlija. Kako ćeš reći da je abšir, binar? obraduj se vatri. Znači- A ne smiješ reći za njih da je kjafir. Znači, po ovom hadisu, Sahahahu Albani, ocijenio ga vjerodostojni Albani. Jak argument i dokaz. Međutim, neki učenjaci smatraju da ima slabosti u hadisu. Ako uzmemo da je ovaj hadis vjerodostojan i tačan, znači to je jak argument da za, za kjafire smijemo posvjedočiti. Da kažemo za osobe koje su umili na kufru, da navodim ovdje primjere, od Miloševića pa do predsjednika ovog onog ili papi ili tako dalje, opće poznat službu na kufr, pored toga što radi protiv islama i muslimana, da posvjedećemo za njih da je džehennemlija. Po ovom ovdje. ako uzme da ovaj hadis vjerodostaje. Ako je hadis slab i razumije se iz ovog teksta a iz mnogih drugih e, stavova e, govora učenjaka koji su govorili o ovoj temi, oni, e, mnogi učenjaci koji su govorili o ovoj temi, oni kažu da se odnosi na kafir. Da se ne odnosi samo na muslimane, na kafira. Ne znaš ti na čemu je završio. Kafir, iako je vanštino čitav život živio na, na kufru i svemu i radi, i možda ratu protiv muslimana i tako dalje, otkud ti znaš da je on završio na kraju pred samom smrta, nije izgovorio šehadet. Izgovorio šehadet, umro na islamu. Otkud ti znaš da nije tako bilo. To što mi vanštinom kažemo umro je na kufru, to je jedno. Ukopava se u, u, greblje, groblje, kafira, to je, tema za sebe. A to na čemu je tačno završio, ne možemo biti sigurni. Uglavnom riječ je ovdje, znači, da ovdje ima, ima ovaj, za tumačenje ovog. Da li se odnosi ovaj, ovaj govor samo e, na ehlo kible, na, e, na kible ili i na, i na i na muslimane, E, znači, kao što navodi, znači, se smatra drugačije, do te mjere da on kaže onaj koji, ima sumnju, koji ima sumnju, naveo nekog predsjednika tamo, američkog, ima sumnju da je on da je on da je on džehenemlija, da je kafir, pa kaže, molim Allah da ga proživi sa njim zajedno. Ako sumnja, da je umro ako, neće da posvjedoči za njim. Dalje, E sad dolazi ovo da, da znači, nadopuna ovoj temi. E, a to je svjedočenje džennetom onome kome presvjedočio Allahu poslanik sanem da je dženetlija. Kaže femme ledine šehide lehum Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ashabihi bi ayanihim. A onome kaže kome posvjedočio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem od ashaba lično. Uh, fa inna ashab al-hadisi yashhadun lahum bi Kaže uh, e, ashab hadisa sledbenici uh, e, selefa akide Ahle Sunne vel džema svjedoči njima to što je posvjedočio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tasdihan minhu rasulullah sallallahu alejhi ve kaže potvrđivanje ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Fima ima zekerehu wa wa'adehu lahum što mi je spomenuo i obećao im. Fa innahu lam yashhad lahum biha illa ba'da an arefe dalik. On nije njima posvjedočio da su džanetlije osim nakon što je saznao i znao bio obaviješen o tome. Wallahu ta'ala atlea Rasule Allahi sallallahu, Rasule sallallahu ala ma je šao min gajbi Allah šanu, e, znači, e, od gajba šta hoće svome verovjesniku. A to je došlo kao bajanu talika, to je došlo riječima uzvišenog. Alimul gajbi, alimul gajbi, onaj koji, uh, Allah je alim koji zna gajb, nepoznato, Vola yudhiru ala gajbihi ahada. I ne pokazuje svoj gajb nikome. Ne obznanjuje svoj gajb nikome. Ila men irtada nir rasulin. Osim s kime zadovoljno od poslanika a poslanik sam sada bio obaviješen o mnogim stvarima, gajba, obaviješen bučan šta se desio, on nas obavijestio o stvarima što mi nazivamo predznaci sudnjih dana ovog ili onog i tako dalje, bio obaviješen e, za mnoge stvari koje se dešavale u njegove vrijeme. Uglavnom, onom kome je posvjedočio poslanik sam e, e, da je dženetlija, kaže kad bešere ašarete minashabil ashabil, džene, kaže desetorcu je obavijestio da su dženetlije, to je Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Talha, Zuber ibn Avam, Rahman ibn Auf, Sad, Sa'id i Ebu Bejde Također je posvjedočio Thabit ibn Qajsu, ibn Šemmasu. Uh, e, također imamo drugi, znači možemo navesti nekoliko, ovaj, nije na da, da ispomenu sve. Še Osam Temijen e, nastoji da navede više e, u svojoj knjizi u Akide Bastije, kojima je posvjedočeno da su stanovnici dženneta, poput recimo Abdullah ibn Selama, poput Okaše, što je hadis došao u Okaše uh, ibn uh, Mehsana, uh, poput Hasana i Huseina i njima posvjedočeno redosovim hadisma da su ženetlije i tako dalje. A onda on navodi, znači on je završio s ovim, nije cilj bio da navede sve koji su spomenuti kojima je posvjedočeno da su dženetlije. ja وَيَعْتَقِدُونَ an afdal Na sad prelazi na temu ko su najbolji ashabi to su četvorca halifa i tako dalje. E, ovdje odmah da navedem, jel, ovdje se postavlja pitanje, pa dobro, jel ima nekom da je posvjedočio da je od stanovnika Ima. Šta smo rekli, kome? Ebu Leheb, gdje je posvjedočeno? u suri? Ja. Pa onda njegova žena u Džemil, pa kome još? Za koga je još rekao Džanemlja? Za svoga Amidžu. Abu Talib. Za koga je još rekao? Za svoju majku iz oca, iz razumije se iz onih širijetskih tekstova da je na to. Šta? Oni iz Bunara. Što su poginuli, što su preselili jel, na, na Bedru, jel? Šta? Otac od Jest. I on isto. Znači ima i mnogo, znači, to možemo nabrojati mnogo. A, dobro, nije na cilj da sve navodimo. Andalusen, Andalusam, Andalusam,